Hizordu hau ikusiz bideak eta bideetako haratunatak nola aldatu diren hirugarren adineko bereziki zuzendua da. Irrisku berri frango bada orai, Marina Ordukiandi, ziazeko permanentea. Bideak eta eh, panuak eta hola beti kambiatzen hain behitie, eta eh, rompoen kebai e, eh, kambiatu behitie, horro e, arra ikusteko, e, sekuritateko eta tranquile gu Gu ebai, ni gazten nizu e bai mela behar dizu gu hartetaik ikusi, e, ez ian juge zarteko e ez, eta bideek hartetaik e, beheben bide txar dia, mena behar bada, bai hon aladjun argunt eh, komplikata da, eta geho, bai, eh, aksa handi, badia, hotan, eh, ordin, hortan, ko behar dizi, oro arre Eta geho, bai, intervenzio mehoi, bai, bai, zer da aksindent bezala posible, alkoholisma e bai zer bada, bai kamiatu baita. Lehenu, merkatutik sartzen zen aixe, bai, hori zorrotzagoa da? Bai, eta behar beta kasu egin, nahi badi permisa ebaik begiatu, eta ebai nahi nizungun kursi erremedioak ebe horretako ebai, bez beta eh, beti kompatible ez, ordin horretako horro egin kusteko. Erremedioak ere baute eragina, gure ahetaren edo konzentrazioneari begida, eh? Bai, eta sumaiten remedio, ebai, uh, eh, sumaitek ez dizi bai, behar baten gidatu edo bate, eta hortako ez daki bai, bedezik erraiten dienez, edo ez, uh, hortako behar dizu, ebai, uh, eh, komunikazion bane egine horrentaren gainen, bai. Horretarazten dugu, hitzordu hori den ostegunean dela, arratsaldeko biontan, bai goriko lehengo turismo bulegoan, eta parte hartzeko izenak emaiten aldira, deituz 0 bost berroita emeetzi, hoita amazazpi, 0 bat, hoita amosterat.